баба, була в їх курочка ряба. Знесла їм яєць, у них часенькі золотенькі. Відбив бив, не розбили, мавка била, била, не розбила, положив Поліна у кунці. Бігла мишка мосиком, да й вдарила хвостиком. І скупала, розбилося. Дід плаче, баба плаче. Турочка куткудаче, залетіла сорока де й А чого це ти ви всі плачете, і курочка куткудаче? Ой, би ти сороку знала. Так ти б собі хвоста води одорвала. Як да я? як зірвіда баба, да була в курок треба, знесла яєчко, не просеньте золотеньке. Дід бив, бив, не розбив, баба била, не розбила. Положили на оконце, бігла мишка мостиком, да вдарила хвостиком, яєчко впало, розбилось. Дід плаче, баба плаче, куротка тут кудаче. А сорока схватила собі хвоста й одорвала. Полетіла. Сіла на дуба, дуб питає сорока. На що ти хвоста собі одірвала? О, якби, каже, ти дуба знав, ти б собі голє подбивав. Як да як? Як жив дід да баба, да була в їх курочка ряба. Iznesla je ječko, nespko stezalo, te jidgube ne razguba, pa bila ga pa razguba. Položili na okunce, bila miška mostikom, udarila mostikom, Dječko upalo, razbilo. Jid plaća, baba plaća, kurotka kod kodača. Ja hvosta ovorvala sam. A dok shvatil, vse voljena sam jih obdoval. Hodjeću <clears throat> po veščački i barani, pitaju. A na što ti dube so голі подбивав. Якби, каже, ті не знали, ви б собі роги подбивали. Як да як, як жив дід та баба, да була й курочка ряба, я яєчко, не просте золоте. Дід бив, бив, не розбив, баба била, била, не розбила. Положили на, на оконці, мишка біла хвост, ногу мостиком, ударила хвостиком, яєчко впало, розбила. Дід плаче, баба плаче, курочка куткутаче, сорока хвоста озорвала, а довго леп позбивав. Батани взяли, обдуба і голі оті роги подбивали собі. От пошли батани до води, воду пить. Питає вода. А на що ви собі роги подбивали? О, якби ти вода знала, ти б собі води, вода воду розігнала. От як да як да, жив дід та баба, та була є курочка, де вода знесла яєчко, не просте золоте. Дід бив, бив, не розбив, баба била, била, не розбила, положили на оконці. Біла мишка мостиком, ударила косик, мишку упала, розбила. Дід плаче, баба плаче, курочка куткутаче, в сороках коста оборвала, ми годи подбивав, дуб годи подбивав, барани роги ми собі подбивали. Вода взяла в воду, розігнала. Приходить матушка по воду. Да й питає, а чого це ви, каже, вода воду розігнала? Ой, якби ти, каже, знала. Матушка, так ти б, каже, вітра побила б і на собі сподницю порвала. Як да як? Як жив дід да баба, да була яку розкаряби, знесла яєчко, не прости золоте, дід бив, бив, не розбив, баба била, била, не розбила, положили на окольці. Біла мишка мостиком, ударила хвостиком, течко впало і розбилось. Дід плаче, баба плаче, курочка кутаце, сорока хвоста оборвала, довголі подбивав, батані роги подбивав. Ну, і матушка е, вода воду розігнала, а матушка собі снизу порвала, că pe bâlă, e de dodum, de casă. Ой, каже, оце таке горе нема води. А батюшка питає, а що таке? Ой, якби ти батюшка знав, дід собі бороду дорвав. Як та я? Як жив дід та баба, да була в яку рочка ряба, несла яєчко, не прости золоте. Дід бив, бив, не розбив, била, била, не розбила. Положили на вконці, бігла мишка мостиком, ударила мостиком. Яєчко впало, розбила. Дід плаче, баба плаче, курочка куткудаче, сорока просто одорвала, дубу голі позбивав, барані роги позбивали, вода воду розігнала. А я що мені робить, Я сподницю порвала і вітра побила. Батюшка одорвав собі бороду і більше в церкву не пішов.